Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alihi wasaleme njegov rob i poslanik kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima, neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, ponekad čovjek govori o određenim situacijama i događajima bez da ih doživi. I razlika je između toga da čovjek govori o jednoj stvari, a nije prošao kroz tu, kroz tu stvar, nije doživio, osjetio, živio sa njom, uz nju i tako dalje i tako dalje. I između toga da čovjek doživi tu istu stvar, da je vidi, opazi i tako dalje i tako dalje. Isti je slučaj i kada čovjek čita Allahovu knjigu ili pak sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam Ponekad prolazi pored određenih ajeta koji govore o određenoj stvari ili određenoj temi bez da pridaje neku posebnu pažnju promatranju tih ajeta ili pak riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, onda kada ga zadesi ta situacija ili stanje o kojoj govori Allahova dželle vala knjiga ili sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, onda, onda bole svata te šerijatske tekstove ajete gospodara subhanahu wa ta'ala kao i riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam mi smo isto tako draga braćo u okrilju ovog ciklusa o džahilijetskim ostacima priča o tizamu i čišćenju od džahilijetskih ostataka govorili o simptomima džahilijeta govorili o simptomima simptomima džahilijeta jedan od tih simptoma o kojem smo govorili bio je etasup et وَتَعَلُّقُ بِالْأَشْخَاسِ Pristrasnost i vezivanje za određene osobe i ličnosti. Pristrasnost i vezivanje za određene osobe i osobe, određene osobe i ličnosti. Ovaj džahilijetski ostatak, draga braćo, o njemu se treba često govoriti. Na njega se treba često ukazivati. Zbog toga što se dosta često nalazimo i susrećemo ljude koji se još uvijek nisu očistili ovog džahilijetskog ostatka. Koji se nisu očistili ovog džahilijetskog, džahilijetskog ostatka. Sjećate se da je šejih govoreći o ovom džahilijetskom ostatku rekao kako je naš drug prije iltizama bio ehlavi. Šejh je spomenuo, dakle ehlavi to je jedna e, ekipa u Misru, dakle u, u Egiptu, jedna od futbalskih ekipa, većih dakle futbalskih ekipa. Možemo to dakle prevesti da tako kažem, da se tako izrazim na našim prostorima, dakle da bio onaj koji najavija za Sarajevo, za Želju, za neki dakle drugi tim i tako dalje i tako dalje. Cilj je da šej želi ukazati kako je čovjek u džahilijetu znao biti pristrastan određenoj stvari, određenoj skupini, određenoj ekipi i tako dalje i tako dalje. I teško onome ko bi mu se suprostavio bio je dakle pristrasan do ludila. Isti je bio slučaj sa tim i tim pjevačem, pjevačicom, glumcem ili glumicom, imena koje je naš drug pamtio i čije slike je čuvao. Uvijek je pratio njihove vijesti, branio ih i o njihovim vrijednostima ima izmišljao priče, priče i habere, priče, dakle i priče i vijesti. Potom se naš drug prihvatio iltizama i prihvatio puta vjere, ali je dakle pristrasnost još uvijek ostala u njegovom srcu. Promijenila su se samo imena. Sada je već pristrasan tom i tom džematu, šejhu dakle fulanu, bratu fulanu, tom i tom mežđidu, a potom i pristrasnost mišljenjima i određenim fetvama i tako dalje stvari koje srce čine osorim, i koje skrnave, skrnave dakle iman. I ova dakle situacija pred kojom se i mi danas nalazimo. Sebebom ovih zadnjih događaja koji se dešavaju u Ardu Šamil Mubarake, u blagoslovnoj zemlji, dakle Šamu, vidjeli smo kako se At-Tasub, Lil Ashkhas, Walil jamaat odrazio i na pojedince ili na jednu skupinu ljudi među, među nama, koji su zauzeli određeni stav, Dakle, ovom prilikom ne govorim o ovoj ili onoj skupini. Ne govorim o tome ko je u pravu ili ko nije u pravu. Ono na što želim ukazati jeste, dakle, slijepo, e, e, slijepa pristrasnost ili pokuzena pristrasnost, a to je da čovjek brani jedan određeni džemat i onda kada se čovjek slaže ili voli taj njegov džemat, onda je on od njega i on sa njim uspostavlja prijateljstvo, ljubav i tako dalje. A onaj ko se ne slaže sa njegovim džematom, makar dakle iz na čiste namjere, dobre namjere, savjetuje dakle taj džemat sa kojim e, se on ne slaže ili ga kritikuje u određenim stvarima sa jasnim dokazima iz Allahove knjige ili sunnata poslanika sallallahu alejhi ve selleme, vidiš takvog čovjeka ili vidiš našu određenu braću kako odmah istog momenta takve ljude svrstavaju u svoje, u svoje dakle protivnike ili pak u svoje neprijatelje svrstavaju one koji su protivnici islamskog hilafeta, koji su protivnici projekta uspostavljanja Allahova dželjavu ala šarijata na zemlji i tako dalje i tako dalje. Što je dakle jedan od vidova pokuđenog, jedan od vidova pokuđenog ta osoba, pokuđene pristrasnosti na koje nas je upozorio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam stoga je pitanje draga braćo al-wala'a wal-bara'a ovo pitanje ljubavi i mržnje pitanje koje Allah subhanahu wa ta'ala posvetio posebnu, posebnu pažnju i ljubav se uspostavlja na osnovu vjere a mržnja dakle na osnovu suprotstavljanja, suprotstavljanja vjere ljubav u ime Allaha dželle wa i mržnja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala predstavljaju najčvršću sponu, najčvršću sponu Islama. Međutim, obratimo pažnju da je ova ljubav, ljubav u ime Allaha dželle ve wa'ala. I da je ova mržnja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, a nije da dakle ljubav u ime džemata, nije dakle ljubav u ime šejhova, u ime određenih pojedinaca i tako dalje, već ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala ili pak drugim riječima, anta dura kao što kažu učenjaci, anta dura ma al haqi hajthu dara. Da se povodiš za istinom tamo gdje je, tamo gdje je istina. Da se povodiš za istinom tamo gdje je istina, a ne da se povodiš za osobama, za ljudima, na osnovu svojih strasti i prohtjeva, a ne zbog toga što su ti ljudi nosioci haka i nosioci, i nosioci dakle, nosioci istine. Draga braćo, Puno je dakle šarijatskih tekstova koji nas upozoravaju na džahilijetsku pristrasnost. Od Ebu Hureyra radijallahu anhu se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Inna Allah azza wa jalla kad azhaba ankum ubijetel džahilije. Allah jalla wa ala je od vas ostranio džahilijetsku pristrasnost. Wa fakhraha bil aba kao i hvalisanje očevima, dakle porijeklom. مؤمن شقي وفاجر mu'minun taqiyun wa fajirun shaqiyun čovjek je ili pobožni vjernik ili nesretni razvratnik antum banu adam wa adamu min turab vi ste sinovi Ademova a Adem je od zemlje la yada'anna rijalun fakhrahum bi bi aqwamin innama hum fahmun min fahmi jahannam aw la yakununna ahwana ala Allahim من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن Ljudi će ostaviti hvalisanje svojim očevima koji su džahennemsko ugle biti bezvredniji od koze koja svojim nosem gura nečist. Koji svojim, koja svojim nosim, nosem dakle ču, gura, gura nečist. Sjetimo se primjera Elansarije i Muhađira. Svi mi znamo da je pripisivanje ovim plemenima ensarije, ensarijama i muđahirima vrlina i odlika i učenjaci rahimahumullahu ta'ala kada govore o ashabima radijallahu anhum spominju kao njihovu odliku to da je neko od njih ili muhađir ili pak ensarija i dan danas spominjemo primjer radi pa kažemo Ebu Ejub el ensari ovo el ensari gotovo da se ne odvaja od Ebu Ejuba radijallahu anhu onda kada ga onda ga kada ga spomenemo. Dakle, pripisivanje ovim plemenitim ashabima, ansarijama i muhađirima je vrlina i odlika kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala je zbog toga pohvalio i nazvao ansarijama i muhađirima. Ali pogledajmo onda kada to pripisivanje biva na osnovu džahilijetske pristrasnosti. U situaciji kada je se desio sukob između ansarije jednog ensarije i muhađira, pa jedan od njih povikao Ja lel ensar, o ensarije, a drugi rekao Ja lel muhađirin, o muhađiri. Pa je zatim nakon toga umalo došlo do sukoba između ensarije i muhađira, te izašao među njima Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i potom rekao Zar da se pozivate na džahilijet, a ja sam među vama, ostavite tu džahilijetsku pristrasnost jer doista ona jer doista ona je prljava, nečisti i ona je nečist ili pak bukvalno prevedemo riječ koju je spomenuo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme netine to jest ona ona smrdi tako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme opisao u ovom hadisu one koji su se pozvali na ensarije i muhadžire ali dakle ne radi ispravnog cilja već radi nečeg što je od džahilijeta i odakle džahilijetski, od džahilijetskih ostataka. Rekao, draga braćo, nažalost, ova bolest, veliki broj nas je ovu bolest povukao sa sobom iz džahilijeta. Povukao sa sobom iz džahilijeta. Pa je u džahilijetu bio pristrasni sledbenik ili pak navijač te i te ekipe, a zatim kada se prihvatio islama, sada je postao strastveni po znacima navoda, strastveni navijač tog i tog džemata, tog i tog šejha i tako dalje. Pa ono što zastupi njegov džema, to je jedino hak i istina, a sve ono što se suprostavlja sa njegovim džematom, to je batil i neistina. Svako ko voli njegov džemat, on je ujedno i njegov prijatelj, a svako ko se ne slaže sa njegovim džematima, sa njegovom džematom ili pak sa njegovim šejhom i tako dalje, on je od oni koji koje on smatra neprijateljom dave, neprijateljom islama, neprijateljem islamskog programa i tako dalje i tako dalje. Draga braćo, kada bi više svog vremena kojeg provodimo u pisanju komentara po stranicama interneta, po društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i tako dalje, kada bi više tog svog vremena provili, proveli u dovama, muđahidima da Allah subhanahu wa ta'ala popravi njihovo stanje, da Allah jalla wa'ala objedini njihova srca, da Allah jalla wa'ala objedini njihove safove i tako dalje, bilo bi nam korisnije kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Međutim, nažalost, ono što je činjenica jeste da bojim se da veliki broj nas mnogo, mnogo više vremena provodi u komentarima, napadima, kritikama, govoru sa hakom ili sa batilom nego li što posvećuje svoju posvećuje dove Allahu subhanahu wa Allahu subhanahu wa ta'ala govorili smo i na prethodnim predavanjima kako i na koji način da se čovjek obhodi u fitni kako i na koji način da se čovjek obhodi obhodi u fitni koje su stvari o kojima treba povesti računa onda kada nastupi kada nastupi fitna međutim vidimo da je situacija takva da se veliki broj ljudi pozabavio pisanjem komentara, pozabavio odgovorima, pozabavio pisanjem raznoraznih tema i tako dalje, a udalio se od najbitnije stvari o kojoj treba povesti računa kada je vrijeme fitne, a to je el-i'tizal, odvajanje, da se čovjek koliko god je u stanju odvoji od fitne, i posveti ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala. To je jedna stvar. Druga stvar, a to je da ne raspiruje plamen fitne. Nažalost, veliki broj oni koji su džemat raspiruje dodatno vatru koja se i onako rasplamsala na terenu. Koliko je dakle samo fitni koje su u samoj osnovi bile male, Ali onda, kada je preuzeo džemat, kada su ih preuzeli, dakle, sledbenici, zatim je nakon toga ta fitna prerasla u veliku fitnu i preobrazila se u, u, veliku, u veliki problem i veliki belaj i musibet. A da su se sustegli, oni koji su govorili dakle, o toj fitni, ona, o, možda bi nje i nestalo. Ali su i oni proširili, rasplantali i razbuktali, pa se zatim nakon toga na polu, na, dakle, na terenu, dešava ono što se ono što se ono što se dešava. Reko, vidjeli smo i dan i, i kod nas kako džemati sebevom ove džahilijetske pristrasnosti polako počinju da se odvajaju, da se podvajaju na one koji su, da se tako izrazim, devletovci, idišovci, na one koji su e, džebhetovci, nusretovci, kako da vez kažem, dakle oni koji se pripisuju, koji, koji brane dakle, jednu ili drugu, ili drugu stranu, I ono što je, nažalost, ono što čovjek može primijetiti iščitavajući ili gledajući govore jednih i drugi, jeste dakle u velikoj mjeri slijepa ili ta'asub al-đahili, a to je džahilijeska pristrasnost. Da se želi na bilo koji način odbraniti jedna skupina, podržati dakle njen stav i njeno mišljenje, a s druge strane osporiti sve ono što dođe sa, sa suprotne strane. Pa tako jedna strana ne prihvata ništa dakle od greške svoga džemata, svoje dakle skupine koji brani i tako dalje, druga skupina isto tako s druge strane i tako dalje i tako dalje. I ovo je dakle musibet u kojem se u kojem se nalazimo. Stoga je moj savjet još jednom dakle braći da povedu računa o ovim stvarima, da povedu računa o onome što pišu, o onome što govore. Jer će biti pitani kod gospodara subhanahu wa ta'ala bi se pitani kod gospodara Đelevala. Vidimo dakle danas velike učenjake, draga braćom, sustegli su se od određenih stvari, sustegli su od dakle, govora o situaciji i tako dalje, bojeći se gospodara Đelevala, ali pak vidimo s druge strane pojedinu braću kako se dakle bez imalo straha od gospodara Đelevala upuštaju u ove velike i opasne upuštaju ove velike i opasne stvari. Što zasigurno nije dokaz takvaluka, a spomenuli smo riječi Omar ibn Khattaba radijallahu anhu ajra'ukum ala al-fatwa ajra'ukum ala an-nar oni koji najviše najviše srljaju u izdavanju fetvi to su oni koji najviše srljaju ka koji najviše srljaju srljaju ka uh, ka vatri ono što je čovjeku potrebno u ovakvoj situaciji u vremenu fit, u vremenu fitne jeste basiret jeste taj vid srca putem kojeg čovjek razlikuje hak od batila, putem kojeg čovjek razlikuje istinu od neistine. Jer srce je to koje razdvaja, kojim gospodar Đelevala daje mogućnost da razvoji istinu od neistine. Draga braćo, onaj ko svojim postupcima, svojim riječima i svojim dijelima okala svoje srce, oslabiće njegov vid. Oslabiće njegov, njegov vid. Pa će to biti sebe da zauzima neispravne ili u najmanju ruku čudne stavove u vremenu u vremo, vremenu fitne. Sjetimo se primjera Benu Israila koji su se suprotstavljali Allahovim dželle vala naredbama. Odbijali Allahove dželle vala naredbe da je gospodar dželle na kraju zapečatio njihovo srce Sebabom njihovih grija, sebabom njihove nepokornosti gospodaru subhanahu wa taala, gospodar dželle vala je zapečatio njihova zapečatio njihova srca pa su postala golf, osora, gruba, zbog grijeha koji su se nataložili na njihovim, koji su nataložili na njihovim srcima. Bojim se da je to i ono što će zadesiti mnoge od nas koji se upuštaju u ove stvari bez da prethodno povedu računa o svome srcu. Bez da prethodno očiste svoje srce od džahilijetskih ostataka. Bez da prethodno raščiste sa sobom da li su pristrasni istinim ili su pak pristrasni džamatu kojeg, kojeg brane. Da li su pristrasni istini ili pak pristrasni džamatu kojeg, kojeg dakle oni kojeg oni brane. Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala govoreći o istikametu srca, govoreći o ispravnosti srca, kaže da srce neće biti u istikametu sve dok ne bude ostvarilo dvije stvari. Prva od tih stvari, a to je da daje prednost ljubavi prema gospodaru subhanahu wa ta'ala nad ljubavlju prema bilo kom drugom mimo gospodara Jelle wa ala. To jest da mu Allah Jelle wa ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam budu draži od svega ostalog. Ili pak drugim riječima da mu istina bude draža od svakog drugog. Da mu istina bude draža i od njegova džemata, i od njegova šejha, i od njegove skupine, I, i i itd. Da mu, dakle, istina bude na prvom, na prvom mjestu. To je prvi uvjet ili prva nužna stvar koju čovjek mora posjedovati kako bi ostvario istikamet svoga srca. Međutim, kaže Ibn Qayyim Rahimullahu ta'ala, kako je lako ovo tvrditi na svom jeziku, ali kako je teško to dokazati svojim djelima Istino je rekao Rahimullahu ta'ala, lako je da čovjek govori kako mu je istina najdraža kako istini daje prednost na svemu ostalom, kako voli Allaha dželle vale njegova poslanika sallallahu alejhi ve wasallam više od svega i svakog drugog, ali kako je samo ovo teško kada dođe praksa. Kada dođe, kada dođe vrijeme da se teorija pretvori u, pretvori u praksu. Wa indal imtihan yukramul maru au yuhan. A onda kada dođe vrijeme iskušenja, onda čovjek ili biva počašćen ukoliko položi na ispitu toga da mu je istina najdraža i da mu je ljubav prema gospodaru dželjavala i poslaniku sallallahu alaihi veseleme na prvom mjestu, evo Juhan ili s druge strane biva dakle ponižen. Biva, biva ponižen ukoliko to ne dokaže svojim dijelom, ako tu dakle svoju teoriju ne, proto, ne, pretoči, u, ne pretoči u praksu. Nemojte misliti, draga braćo, da će iko od nas govoriti nešto, a da ga gospodar subhanahu wa ta'ala neće time iskušati. Da bi se vidjelo i ukazalo na one koji dakle govore istinu, koji slijede istinu i da bi gospodar vala ukazao na one koji slijede, koji slijede svoje, svoje dakle strasti i na one koji slijede, slijede svoje, stra, e, svoje strasti. Stoga, draga braćo, osnova kada je u pitanju fitne, fitna, jeste da čovjek bježi od nje, a da se u nju ne upušta, a da se u nju ne upušta. Sve sjeća da sigurno i hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kada govori o deđalu i kada mu'minima vjernicima preporučuje da bježe od fitne deđala jer će doći čovjek koji će želiti negirati koji će želiti da negira deđalu i ono na čemu je on pa će zatim nakon toga postati od njegovih sledbenika. Da, postati od njegovih sledbenika, iako je na početku došao kako bi, opovr, opo, kako bi negirao dakle, Deđalu i onome sa, oči, sa, sa, sa čim on dolazi od lažnog prizivanja poslanstva i lažnog prizivanja, dakle, uluhijeta, gospodarstva i tako dalje i tako dalje. Al aslu antafirra minel fiten. Osnova je da bježiš od fitne, a ne dakle da se upuštaš u, upuštaš u fitnu. Budimo svjesni riječi Abdullah ibn Mubaraka koje smo i ranije spomenuli kada govoreći ono što se desilo sukoba između Muavije i Alije radijallahu anhu kada je rekao to su to je krv to je krv koje Allah subhanahu wa ta'ala od koje Allah subhanahu wa ta'ala poštedio moje ruke pa zašto da ja od nje ne poštedim svoje svoje jezike budimo i mi poput Abdullaha ibn Mubareka radijallahu anhu pa kažemo da je ovo dakle fitna od koje Allah subhanahu wa ta'ala poštedio naše naše ruke. Pa zašto ih onda prljamo, pišući dakle razno razne komentare, kroz koje se nazire džahilijetska pristrasnost, a ne u stvari pristrasnost, a ne u stvari pristrasnost, pristrasnost istine. Budimo u ovom vremenima što više doslednije Allahovoj knjizi sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme, ne bi da nam gospodar Želja Vala podario basire. I stvar koja je isto tako jako bitna, draga braćo, a na koju valja upozoriti, a to je da su određena braća, određeni ljudi, krenuli menheđom gulata. Da su krenuli menheđom gulata, oni koji pretjeruju, kada je u pitanju rušenje autoriteta učenjaka u očima, u očima muslimana. Svi se vi sjećate početka, dakle, fitne gulata na našim prostorima. I da je ta fitna krenula time što se eto kao govorilo tobož o određenim greškama učenjaka <clears throat> zatim nakon toga o njihovom zatim nakon toga o njihovom suprostavljanju Allahove knjize sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame zatim nakon toga o tome da su oni ulema taguta zatim na kraju da su oni sami dakle taguti al ahbaru var ruhban da su monasi i svećenici da su dakle taguti i tako dalje da su kafirim dok na kraju situacije nije došlo do toga da se i tekvire oni koji ne protekvire takve, takve lude. Ono što se nažalost nazire u ovoj fitni jeste da određena braća kreću ili pak slijede ovaj menheč, ovaj put gulata u rušenju, u rušenju autoriteta islamskih učenjaka. Pa tako ono što dolazi od islamskih učenjaka, a ako se eventualno poklapa sa onim što oni zastupaju, to prihvataju, to šire, dakle, obznanju i tako dalje. Ali pa kako dolazi nešto od ovih učenjaka, a što se ne poklapa sa onim što oni zastupaju, vidiš kako dakle bez imalo određeni, dakle ne generalizujemo, ali određeni ljudi bez imalo dakle respekta a, od, odbacuju takav govor, dakle uz grube riječi, uz grube dakle komentare i tako dalje, bez edeba prema učenim ljudima, prema onima koji su svoj život založili na Allahovom subhanahu tala putu i bili dakle ezijeni, još uvijek se ezijete Allaha dželle ve radi braneći dakle Allahovu dželle vala vjeru i suprotstavljajući se dakle tagutima, tagutima sadašnjice. Stoga pripazimo se da u našim da, da, da, da ne budemo od onih koji ruše autoritet poznati i priznati islamski učenjaka. Mi je negiramo da među njima ima al ulema usu, da među učenjacima ima oni koji su loši učenjaci. Oni koji su dakle učenjaci zaista sultana, ulema, dakle, ta tahuta i tako dalje. Ali mi ovdje ne govorimo o toj vrsti ljudi. Govorimo o onima koji upravo čame, dakle, u zatvoru ta tahuta. Koje, govorimo o onima koji su uvijek, dakle, stajali u odbranu Allahovi i dželja vala robova. Podržavali Allahove dželja vala robova i one koji se bore na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. To su, dakle, oni učenjaci o kojima govorimo, koji su svoj život proveli boreći se radi Allahove, za, za uzdizanje Allahove dželja vala vjere i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Situacija je, dakle, takva da su određeni ljudi čak došli do te mjere da su protekfirili i čelnike, dakle, čelnike od muđahida na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. I ovo je stvar na koju se mora ukazati i na i o kojoj treba govoriti kako bi se ova bolest spriječila prije nego li se, nego li se ona proširi. Kako bi se ova bolest spriječila prije nego li se ona, prije nego li se ona proširi. Selamu alaikum, čujemo se braćo. Hajre. Bil hajre braćo. Neću dakle više da dulim inša Allahu tele, zaustavit ću se ovdje. Zaustavit ću se ovdje, to je nešto što je ležalo da tako kažem, da se tako izrazim na mojoj duši, a o čemu sam htio, a što sam htio dakle podijeliti sa svojom braćom kao nasihat Allaha dželle veala radi da povedemo svo dakle računa o svojim postupcima u ovom dakle vremenu a da zatim isto tako i posavjetujemo i ostalu braću da vode računa onome što govore onome što pišu onome dakle što komentarišu da inša Allahu tala budu od onih koji će nastojati da uguše da ovu fitnu a ne dakle da budu od onih koji će rasplancavati ovu, ovu fitnu. Da inša Allahu tada budu od oni za koje poslanik sallallahu alihi veseleme kažu, kaže da su miftah, da su ključevi svakog hajra, a otvaraju dakle svaki hajr, a s druge strane da su takođe ključevi šerra u smislu zatvaranja svakog šerra. A molim gospodara subhanahu wa ta'ala da i mi se tako inša Allahu ta'ala budemo od onih koji otvaraju hajr, ako i zatvaraju šer, molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su uvijek pristrasni istini, kojima je istina na prvom mjestu, da budu oni koji slijede, koji slijede istinu, a ne dakle ljude, da kada naše slijedjenje ljudi bude radi istine koje nose ti ljudi, a ne radi njihovi dakle imena, titula i tako dalje i tako dalje. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da objedini riječ muslimana, da objedini riječ muđahida u šamu, molim gospodara subhanahu wa ta'ala da i sačuva i nas i njih fitnima zahara minha vama batan, oni fitni koje se vide, koje su ispoljene javne, kao i fitni koje su skrivene i koje, se, koje su tajne. I molim gospodara subhanahu wa ta'ala da inša Allahu ta'ala ovu fitnu prevaziđu u što bržem, skorijem vremenu da gospodar žele vala sačuva njihov dakle krv. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da svima nama oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i da nas uvede u džennet. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, da se čemu?